يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي دين الله جمعنا في هديه تجمعنا دين الله جمعنا في هديه تجمعنا ما هو حبي في المال ما هو ako dozvolimo da šetan uđe među nas, pa da u svakoj situaciji samo čekaš ono brata kao onaj pecar, šta će reći, pa eh, upecao si ga, <laughs> ha, znaš šta, ako mu ne kažeš sada, spremat će se jedno 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta, doći će ti šeitan lanatullahi alej i tačno će ti dati na jeziku da kažeš nešto na njegov račun baš kada je veliki skup ljudi ili kada je nekakav pametan razgovor u pitanju, a šeitan će ti doći šta, stavit će ti na jezik neku opaku izjavu preko koje će se osvetiti svome bratu zbog onoga što ti on u navodnicima učinio bit će uspjeha inša Allahu ta'ala. Pod jednim uslovom. Prvi uslov je da iskreno voliš svoga brata u ime gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala Da bi bratstvo bilo čvrše, da bi bratstvo bilo konkretnije tvojoj duši, nije moguće da postoji mržnja, da postoji ljubomora, ili da postoji zavist.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 veoma važnoj stvari koja se tiče zdrave strukture džemata. Ta stvar je al-uhuvetu fillah, znači bratstvo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Gospodar subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu innama l'mu'minuna ihuwa zaista su vjernici braća. Ovo je polazna tačka putem koje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam vaspitao svoje ashabe. Bratstvo u islamu je baza, temelj, osnovno načelo bez kojeg džemat ne može funkcionisati. Ako u nekom džematu primjetimo odsustvo iskrene bratske ljubavi i primjetimo odsustvo iskrene bratske suradnje, taj džemat neće biti u stanju da odgovori na izazove daveta, da odgovori na izazove podpomag, međusobnog podpomaganja, da odgovori na izazove koji se na putu dave neminovno susreću i koji će nas na putu dave neminovno pogoditi. Poslanik je sallallahu alaihi wa sallam 13 godina u Mekki pozivao u Teuhid. 13 godina je u Mekkanskom razdoblju ili u Mekkanskom periodu. 13 godina je ljude pozivao u očitavanje jednoće uzvišenog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. 13 godina je gajio i vaspitavao generaciju koja je bez obzira na društvene okolnosti u kojima se ta generacija našla, to je ipak bila generacija koja je uspjela da izdrži teret sukoba sa mušnicima u Meki, iako su bili slabi, iako su bili nemoćni, iako su bili potlačeni, ali to je bila škola poslanika sallallahu alaihi wasallam, sallam, da bi ih on pripremio Allahovim izvonom za nešto uzvišenije, za nešto konkretnije, pripremao ih je, alaihi salatu wasalam, za period koji je nastupio, a to je period kada je gospodar Subhanahu wa ta'ala zatražio od vjernika da šta? Da ne budu više plijen mušničkih zvijeri, da ne budu lahak plijen, mušničkih e, nagona za torturom i fizičkom muč, fizičkim mučenjem, već ih je vaspitavao, alehi salatu wasalam, da zajedničkom suradnjom, da zajedničkim trudom postignu ono što im je gospodar Subhanahu wa ta'ala naredio u knjizi, to jest da formiraju zdravu zajednicu koja će se bazirati na Allahovim riječima, na riječima poslanika sallallahu alaihi wa sellem, koja će hrabro krenuti u boj na Allahovom putu radi dominacije riječi uzvišenog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala i to nije bilo moguće postići osim putem bratimljenja između muslimana, u zajednici u kojoj je poslanik alaihi salatu wasalam bio šta odbijen da djeluje pa je svoje mjesto i centar svog djelovanja preneo u Jethrib, to jest u Medinatul Munevara, gdje je naišao na plodno tlo za širenje svoje dave, zbog čega? Zato što je naišao na ljude, koji su bili spremni da se Allaha radi pobratime sa svojom braćom u vjeri, sa svojom braćom u vjeri. Znači, bratstvo u islamu nije nešto, nije poput bratstva od majke i oca, nije poput krvnog srodstva, već je šta? To je bratstvo koje je gospodar subhanahu wa ta'ala blagoslovio, dao je u njemu beričeta i samo na osnovi straha i bogobojaznosti od gospodara subhanahu wa ta'ala muslimani iđli sahi, iđli slatate harreku, nemojte se uh, ovako yeah. i šaretiti jedan drugom, džazakum Allah uh, e, znači na osnovu uh, kojeg će vjernici znači na osnovu kojeg će vjernici inša Allahu ta'ala pronaći put kojim je zacrtan Kur'anom i sunnetom gospodara subhanahu wa ta'ala. Znači, to nije bratstvo po krvnoj vezi, jer bratstvo po krvnoj vezi može biti kratko trajnog vijeka. Bratstvo ne postoji u džahilijetu, ma koliko god se ljudi udarali po prsa, ma koliko god smatrali da su oni braća, ovaj mi je brat, ovaj mi je ovakav, ma ovaj mi je bolji od brata, ne. Znači, pravilo je, kogod to kaže, on je lažljivac. Kogod tako smatra, nije iskren sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Zašto? Ko to tako govori, ugoni u laž svoga gospodara, a da toga, e, a da toga nije ni svjestan. Innamal mu'minune ihva, kaže gospodar subhanahu wa ta'ala, vjernici su braća. Znači, samo vjernici su braća. Znači, ako ne postoji veza bratstva, veza imana u gospodara subhanahu wa ta'ala među ljudima, bratstvo ne postoji, već postoje samo kratkotrajni dunjalučki interesi između dva čovjeka ili između dvije žene ili između čovjeka i žene. Jel da? Dokle god ima koristi, oni će se družiti. Kada korist nestane, onda će šta? Onda će nestati njihova komunikacija i njihova veza. Dok u vjeri gospodara subhanahu wa ta'ala iman je taj koji održava čvrstinu te veze, iman u Allaha subhanahu wa ta'ala, je ta spona koja spaja, zbližava i čvrsto drži redove muslimana koji žele da postignu ono što im je gospodar subhanahu wa ta'ala obećao ukoliko se pridržao njegove, njegove knjige, a šta im je obećao? Obećao je da će ih učiniti namjesnicima na zemlji, da će im dati vlast, da će im dati da upravljaju ljudima, jel da, u pozitivnom smislu, kada budu ostvarili uslov da neće Allahu druga pripisivati i da će samo uzvišenom gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala robovati. Zar je malo primjera u životu poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kada je šta? Kada su dva najbolja prijatelja bila toliko bliska i odjednom objavom uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala jedan je postao muslim, mu'min a drugi je ostao kafir. Pa je između prvog i drugog najveća veza postala šta? Najžešće neprijateljstvo. Zar nisu rekli Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, ti si kriv, ti si taj koji nam je doveo ovaj belaj ovdje u društvu. Ti si posvađao oca sa sinom. Je tako? Zar ima veća veza negoli veza između oca i sina? Šta onda da govorimo za vezu između čovjeka i čovjeka kao oni su drugari i tako dalje i tako dalje. Jel da? Znači najčvršća veza koja spaja između ljudi jeste samo iman u gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako je poslanik alihi salatu wasalam prije nego je pomješao ljude u tjelesnom smislu riječi, jel da? On je pomješao njihove duše prije nego su se rukovale ruke ljudi, rukovali su se njihova srca uzajamno. Zašto? Da ih iman zbliži i da ensarije koji su bili u Medini budu spremni pomoći koga? Budu spremni pomoći vjeru gospodara subhanahu wa ta'ala time što će primiti svoju braću, svoju braću muhađire koji će im doći iz Meke. Gospodar subhanahu wa ta'ala kaže u tom kontekstu وَالَّذِينَ تَبَوُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ A oni koji su Medinu uzeli za svoje boravište, a i za dom imana još prije njih, znači još prije dolaska muhađira, bilo je ansarija koji su već prihvatili islam, željno priželjkujući dolazak poslanika Muhammeda alih salatu wasalam, željno iščekujući svoju braću u vjeri, Vidi šta kaže gospodar Subhanahu wa ta'ala, a oni koji su Medinu uzeli za svoje boravište i za dom imana, još prije njih, prije dolazka Ansarija, Medina je obilježena kao šta? Dom imana, kuća imana, kuća vjere, boravište vjere u gospodara Subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zbog ljepote onoga što su muhađiri našli u, u, u Medini. A šta su našli? našli su iskrenost i širokogrudnost ensarija koji su jedva čekali da prihvate svoju braću da bi pomogli vjeru gospodara subhanahu wa ta'ala. Juhibune men hađere ilejhim. Oni vole one koji će se oceliti njima. Jedva su čekali mu hađire. Vole jeđidune fi sudurihim hađate mimma utu. I nisu nikakve tjegobe u svojim srcima u svojim dušama osjetili zbog onoga što su svojoj braći muhađirima dali, وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا Pa davali su im i ono što im je bilo najdraže, a uopšte o tome nisu ni razmišljali. وَمَنْ يُقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ A ko sačuva sebe opakog škrtarenja, pa zaista su takvi spašeni. ko sačuva sebe šta, opako, opakog škrtarenja, zaista su takvi spašeni. Pogledajte kako je gospodar Subhanahu wa ta'ala. Nespremnost prihvatanja tvoga brata, nespremnost pomaganja tvome bratu, nespremnost prihvatanja muhađira koji su ocijelili, napustili svoje domove, napustili, napustili su svoja ognjišta, napustili su ono što im je bilo najdraže. Allaha radi, gospodar im je subhanahu wa ta'ala olakšao time što su naišli na društvo koje je i tekako bilo bolje od onog društva kojeg su još prije Islama imali u Meki, a da nakon prihvatanja Islama ne govorimo. Dao im je društvo Ensarija koji su bili sačuvani, gospodar ih je subhanahu wa ta'ala sačuvao čega? Opake škrtosti prema njihovoj braći. Opake škrtosti prema vjeri. Ulaike humul muflihun, gospodar kaže, takvi su šta? Takvi su spašeni. Allaha molim da nas sačuva opake škrtosti prema našoj braći i da budemo od onih koji su spašeni, inša Allahu, inša Allahu ta'ala. I ovdje moramo nešto primjetiti. Šta je to, braćo? Moramo primjetiti kako je akida Islama promijenila cijelu zajednicu preko noći. Od običnih čobana, od običnih pastira, od običnih beduina, prihvatajući akidu islama, ashabi su se pretvorili u šta? Ashabi su se pretvorili u šta, braćo? U apsolutne vladare sa društvenom situacijom. Ako se smijem tako izraziti, gospodar ih je Subhanahu wa ta'ala učinio gospodarima ovog dunjaluka. Zašto? Zbog prihvatanja akide sa kojom je bio poslat, Muhammedun sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. A da muhađiri i ensarije nisu imali ta svojstva u sebi, gospodar im subhanahu wa ta'ala nikada ne bi pomogao. Kao što je bio slučaj sa kim? Sa jevrejima. Oni su rekli svojem poslaniku Musa'u alaihi salam, idi ti i tvoj gospodar tamo, borite se, mi ćemo ovdje sjediti i osmatrati. Dok su muhađiri i ensarije, poslaniku alihi salatu je salam govorili upravo ono suprotno Allahov poslaniće, spremni smo da za Allahov din žrtvujemo i sebe, i svoje imetke, i svoje žene, i svoju djecu, i ono što nam je uopšte najdraže. Zato je gospodar Subhanahu wa ta'ala dao beričeta u toj zajednici. Zato, dragi i poštovani moji, dokle god ne dostignemo tu deređu imana, i iskrenosti sa Allahom subhanahu wa ta'ala. I dokle god se ne kutarišemo i ne oslobodimo okova one opake, onog opakog škrtarenja u našem međusobnom odnosu, gospodar nam subhanahu wa ta'ala neće, da, neće dati da šta? Da budemo kao što su bili ashabi poslanika sallallahu ta'ala alihi wasallam. I ukoliko se bude obistinila istinitost, iskreno bratstva na putu gospodara subhanahu wa ta'ala, dešava će se čuda. Privatni život jednog vjernika više gubi na važnosti. U kojem smislu? Dolazi poslanik sallallahu alaihi wa sallam u Medinu i donosi sudbonosnu udlog, odluku za žitelje Medine i za muhađire, za ansarije i za muhađire, za mekanske muslimane koji su preselili u ovaj grad poslanika sallallahu alaihi wasallam i prvo što je učinio je bilo šta da pobrati mi između Ensarija i Muhađira. I imamo sada jednu prekrasnu sliku kada je poslanik alaihi salatu wasalam pobratimio između Saada ibn Rebija i koga? S druge strane? I Abdurrahmana ibn Aufa, jazaka Allahu hajra. I šta se dešava Sa'd ibn Rebija radi Allahu ta'ala anhu? Shvata vjeru onako kako je treba shvatiti. I za njega njegov privatni život više gubi, na smi, gubi bilo kakav smisao. Gubi na težini. Jer zna da je poslanik alihi salatu wasalam pobratio njega i između njega i Abdurrahmana ibn Aufa i rešava da žrtvuje ono što mu je na ovom svijetu najdraže da bi dobio ono što će mu na ahiretu biti najbolje. Šta je rekao Saad e, e Abdurrahmanu ibn Aufu, znači u Sahihajnu, kod Buharije i muslima, znači stoji hadis da se Saad obratio svome bratu Muhađiru inni ektarul ansara malan. Ja sam među ensarijama najbogatiji. Ja sam među ensarijama najbogatiji fe aksimu mali nisfejn, ja ću svoj imetak podijeliti na dva dijela. Znači, dio meni, dio tebi. Allahu akbar. Najbogatiji je bio, Allahu akbar. Zamisli sada, dođeš negdje, nađeš te u nekoj nezgodnoj situaciji i ti si niko i ništa u materijalnom smislu riječi, jel da, izgubljen potpuno i dođeš kod tvog brata koji ima, recimo, kuću od 200.000 eura, ima kola od toliko i toliko hiljada eura, radi ovo, ti nemaš nigdje ništa, Allah al mustan. Protjeran si Allahove vjere radi. I dođe tebi neki brat, Allaha molim inša Allahu ta'ala da takve primjere što više e, poveća umetu Muhammeda ali sratu esram, a inša Allah ima ih i danas, ali ih mi ne znamo, ali gospodar uvijek daje dobre robove, pa zato i ova vjera i ovaj menheđ sunneta poslanika ali sratu esram opstaje, jel da? I samo da kaže, slušaj, ahi, ti si u toj i toj situaciji, ajde, ne mora da mu da pola i metka Allah il Neka kaže, slušaj, od danas pa nadalje, u sljedećih tri godina ja ti plaćam kiriju, ja ću ti naći posao, inša Allahu teala, i svakog mjeseca imaš hediju od mene po 500 eura, da se puno, dok se ne prisposobiš dok ovo, dok ono. I to je šta? Allaha radi ona spona koja će sigurno dati beričeta i u odnosu između muslimana kasnije. Jer ono što ulažeš Allaha radi sada, budi siguran da će ti gospodar Subhanahu wa ta'ala to deseto struko vratiti. Wallahi, braćo, ko ovako ne vjeruje, nema akidu Muhammeda alihi salatu wasalam u sebi. Ona opaka škrtost koja postoji kod nas muslimana nas je upravo dovela do ove deređe. Kaže poslanik alihi salam da će doći e, vrijeme u njegovom umetu kada će čovjek reći šta? Nefsi, nefsi, thumme nefsi. Nefsi meni, meni i, i samo meni. Zato smo na ovoj deređi poniženosti, zato nas gaze, zato nas omalovažavaju, a mi nikako da se osvjestimo. Imamo najboljeg pomagača i najvjernijeg prijatelja ovdje s lijeve i desne strane, to su naša braća, a mi to ne znamo da cijenimo i ne znamo to da uvažimo i ne znamo to da iskoristimo da bi zadobili milost i zadovoljstvo gospodara Subhanahu wa ta'ala. Ovi su znali, zato ih je gospodar Subhanahu wa ta'ala smestio u džennet bez polaganja ikakvog računa i zato, pošto su njihova srca bila najčišća, jer poslanik Ali Saram kaže, između ostalog ima predaja, neću citirati sada u detalje, jer se ne sjećam dobro, da je Allah Subhanahu wa ta'ala pogledao u srca svojih robova, pa je vidio da su srca ashaba najbolje i najčišća, pa je odredio da upravo ta srca budu pomagači poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ako je između nas i tih srca vrijeme, e, razdob, e, vremenska, vremenski period od 1430 godina, onda možete zamisliti na kojoj razini čistoće i iskrenosti su naša srca wala hawla wala quwwata illa billah وَلِمْرَأَتَانِ فَنْظُرْ أَعَجَبَهُمَا إِلَيْكَ Nastavlja Sa'ad ibn Rabija i kaže Abdurrahmanu ibn Aufu, kaže, ja imam dvije supruge, pa pogledaj koja ti se više dopada. Znači, nije mu rekao, znaš šta, da ću mu ovu malo krupniju i tako dalje i tako dalje. Ili onu malo nepostušniju da je se kutarišem ili ili, jel da? Nego daje mu izbor. Daje mu izbor i zna da će sigurno Abdurrahman ibn Auf možda izabrati baš ovu što je on više volio. Jel da? Jer insa nije moguće da sve žene voli podjednako. Možda je moguće na svoj način. Ali ipak možda će mu šta u dotičnom trenutku ova e, i druga e, napuniti oko više nego ova prva. Jel da? Ali kod Ansarija to ne postoji. Oni o tome ne vode računa. Kažu, vidi koja ti se više dopada, izaberi fesemmiha li utalikha. Ti samo mi reci koja ja je odma razvodim. Fe idan kadat iddetuha fe tezavuđha. A kada joj prođe iddet, znate šta je iddet, je tako? A kada joj prođe iddet, ti je onda oženi. Ti je onda šta? Oženi. Allahu akvar. Da dođeš kod čovjeka da ti ponudi brat jednu od svoje dvije žene, Allahu akvar. Zašto? Zato što je poslanik Alih Sratu se nam pobratimio, je to je ono što sam malo prije rekao, čak i privatni život, ona kućna intima koju mi krijemo ljubomorno i treba da je krijemo. Mi smo muslimani, jer ako ne krijemo svoju kućnu intimu, volijadu billah, onda smo šta? Audu onda smo pod eh, potpali pod riječi poslanika alaihi salam dejuthu la jedhulul džennet. Dejus neće ući u džennet. Dejus je čovjek koji ne vodi računa o svojoj porodici, jel da? Kad kažem porodica, mislim na ženu i na kćeri, pa i na sinove, nemoralan, jel da? Kažem i na sinove, jer ima neki ljudi, sinovi im odu u one, e, volijadu dubila homoseksualce, oni ne reaguju, kćeri im odu u, prostit, u, prost, u prostituciju i blud, oni ne mare, žena mu bludniči sa drugima, on ne mari, on bi samo da proživi život na ovom svijetu. Vjernik ne smije biti takav, inače neće ući u džennet, jel da? Ali ipak, u jednom trenutku kada je poslanik Alih Sratu Esram pobratimio, vidite kako je Saad Ibn Rebija radi Allahu Anhu postupio. Nema više njegove intime životne. Evo ti, brate, ovo su mi dvije žene, izaberi koju god hoćeš i to nije dovoljno da mu uze onu bolju, onu koju je više volio. Nego evo ti pola i metka. Allahu akbar. Nikada historija nije dala takav sličan primjer, braćo. Nikad. I neće nikada historija dati takav primjer eh, ljubavi u ime gospodara Subhanahu wa ta'ala. I iskrenosti prema Allahu, Đelešenu. Ali Abdurrahman ibn Auf poštuje intimu svoga brata, jel da? Ne želi da svome bratu e, pregazi ljubaznost i spremnost jel da, nego šta traži od njega, kaže barek Allahu leke, fjehlike wa malike, neka te Allah blagoslovi, neka ti Allah blagoslovi i metak i tvoju porodicu. Ejne sukukum, gde je vaša pijaca, fedulluhu ala suki benu beni kainuqa. E, pa je upitao, gde vam je pijaca? Pa su ga uputili na pijac Bejnu, kaj, e, Beni Kajnuka, gdje je, kako već znate, počeo da se bavi trgovinom i gospodar mu je, subhanahu wa ta'ala, ubrzo nakon toga, jel da, dao dosta i metka, dosta dunjaluka i ubrzo se nakon toga i oženio, oženio jednom mensarikom, radi Allahu ta'ala anhum, džemije an, i kad je stao pred poslanika, alihi salatu wasalam, jel da, muhađiri su već E, prisposobljeni, već su se prisposobili, prilagodili sa sredini, navikli se. I kada je Abdurrahman ibn Auf stao pred poslanika sallallahu alaihi wa sallam, namirisan, doteran, poslanik alaihi sallam kaže, šta je bilo s tobom? Ja kaže, ja sam se oženio, poslaniće. Jel? Pa šta si uradio? Oženio Ansariku. Pa jesi joj šta dao? Pa jesam, kaže, nešto malo, kaže, zlatnog nakita i tako dalje, jel? Pa mu je poslanik alaihi sallam rekao, Eu lim vale u bišatin. Eh, hajde sada napravi jednu e, ženidbenu ženitbenu gozbu, pa makar bila i jedna ovca, da se sazna. Jel da? Da se sazna njihov postupak radi Allahu ta'ala anhum jami'an Danas smo u jednoj situaciji kada mi muslimani ne vodimo računa jedni od drugima. Danas smo u jednoj situaciji kada e, smo već navikli na zulum zulumčara, navikli smo na nepravdu nevjernika, navikli smo na genocide i masakre i ponižavanja Allahovih neprijatelja prema našoj braći u svijetu i možda ćemo nekih desetak minuta provesti pred televizorom ili ćemo pogledati neki vidi, video gdje ćemo vidjeti nekog obezglavljenog brata muslimana, gdje ćemo vidjeti nekog raskomadano dijete našeg brata ili naše sestre, gdje ćemo možda vidjeti neku našu silovanu sestru, jel da, i tu će nas držati neko vrijeme taj osjećaj, nakon toga ćemo se vratiti svojoj porodici i požurit ćemo šta? Požurit ćemo da što prije zaboravimo taj užasan i strašan prizor, I zato nam gospodar Subhanahu wa ta'ala ne daje beričeta u djelovanju. Zašto? Zato što smo sami dozvolili da bukvalno kao kurban prinesemo samima sebi našu akidu. U kojem smislu? Zaklali smo akidu u našim srcima, braćo. Bukvalno smo žrtvovali našu akidu zbog malih i ovo dunjalučkih koristi. Zbog malih i ovo dunjalučkih koristi koristi Znači, ne mora ta dunja dunjaluška korist da bude nešto materijalno. Znači, pogrešno je da se vjeruje da je to samo neka kuća, neki auto, nešto ovo, nešto ne Ima ljudi među muslimanima koji žrtvuju akidu u svojem srcu i svojoj duši radi jednostavne neke blesave momentalne e, trenutne strasti koje slijedi. Pa zaboravlja na Allaha, zaboravlja hal muslimana. Voli adu billah. Zato gospodar subhanahu wa ta'ala ne daje beričeta u djelovanju Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva mrtvila i hladnoće srca kada su u pitanju naša braća muslimanki i naše sestre muslimanke u svijetu. Znači kažemo da bi se to ostvarilo, o čemu govorimo, da bi se ostvario taj, ta vrsta bratimljenja u vjeri radi Allaha subhanahu wa ta'ala između muslimana moramo ispuniti neke osnovne uslove. Bez tih osnovnih uslova nećemo upoznati sebe, nećemo znati da cijenimo jedni druge, nećemo znati da poštujemo jedni druge, nećemo znati da volimo jedne druge i nećemo biti u stanju da shvatimo ko, koji brat koliko može učiniti za Allahov din. Koji brat koliko može učiniti za Allahov din. A stvar vjernika je takva, braćo. Uvijek ti trebaš da budeš analitičar. U kojem smislu? Uvijek gledaj braću, posmatraj ko je za šta sposoban. Ako si ti malo koji korak pred njima u bogobojaznosti, u organizaciji, jel da, onda gledaj ko je brat za šta sposoban i šta pokušaj na neki način da ti budeš povod E, zaživljavanja tog džemata. I da svako ponese ono za što je sposoban. Biće uspjeha, inša Allahu Teala. Pod jednim uslovom. Prvi uslov je da iskreno voliš svoga brata u ime gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. I da učiniš da svojim postupkom i svojom ljubavlju prema njemu, koja se bazira na ljubavlju prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da učiniš da i on isto Allahovim izunom od iskrene bratske ljubavi osjeća prema tebi. Ukoliko to ne uspijemo, nismo uspjeli ni u čemu. Kaže Sufjan Ethevri, rahimahullah, in belagake ređulim bil mešrike u bil magribi ennehu sahibu sunne, feba'ath ilaihi biselami, wad'u Allahe lehu fa inna ahle sunneti fil ummeti kalil. Ako dobiješ vijest o čovjeku koji se nalazi na dalekom istoku ili se nalazi na dalekom zapadu, a on voli i slijedi sunnet poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, poselami ga i moli Allaha za njega zaista su sljedbenici sunneta poslanika danas, šta? Manjina. To kaže Sufjan Eteuri, rahmetullahi aleyhi ili radijallahu ta'ala anhu. Šta ti ovo govori? Ovo ti govori da čovjeka trebaš da voliš, ako je bogobojazan, i ako slijedi sunet poslanika alaihi sratu wasalam. Pa makar ga ne poznavao, mi ćemo ga poselamiti. Bez obzira da li on bio ovdje na zapadu ili bio tamo na istoku. Jer šta spaja između nas i njih? Spaja šta? Spaja ljubav prema Allahu prvo, a ako se iskreno volim u ime Allaha, gospodar će subhanahu wa ta'ala dati da se nađemo na čemu? Da se nađemo ja, ti, ovaj ili onaj sa njima ili sa ovima na čemu? Na sunnetu poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kaže poslanik alaihi salatu wa sallam opisujući ovu e, opisujući prirodu ove i te kako nasušne potrebe među nama muslimanima kaže men ahabbe fillahi lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman znači ovo ti je generalno pravilo kako se trebaš obhoditi u vjeri sa tvojom braćom Kaže poslanik alihi salatu wasalam, ko voli u ime Allaha, mrzi u ime Allaha, udjeljuje radi Allaha i uskraćuje radi Allaha, taj je šta? Taj je upotpunio iman. Znači, ako voliš u ime Allaha, mrziš u ime Allaha, daješ u ime Allaha, uskračuješ u ime Allaha, upotpunio si iman. Ukoliko ti fali neka od, neka od ovih e, komponenti, ukoliko ti fali neka od ovih osobina, kažemo da šta? Nisi upotpunio iman u gospodara Subhanahu wa ta'ala. A čovjek kako ne zna da upotpuni iman u gospodara Subhanahu wa ta'ala, na ovaj način neće znati kako da voli svoga brata. I opet ponavljamo, gospodar neće da ti beričete u tom odnosu. Jer kad govorimo o ljubavi između muslimana, šta je ono na što najviše ciljamo, braćo? Da se pomažu, da žrtvuju jedan za drugog. Je tako? Ali šta? I da budu leđa jedan drugome kad to bude potrebno. Da budu leđa jedan drugome kada to bude šta? Potrebno. Leđa u bilo kojem smislu riječi. A kad kažemo leđa, zna se na koji smisao riječi mislimo, Allah vas nagradio svakim dobrom. Na sudnjem danu desit će se čudo između onih koji su voleli, koji su se voleli iskreno ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Sudnji dan. Sunce je na samo jednu milju iznad glava ljudi. Oni se znoje, oni se dave, oni su kažnjavani. Kazna je već počela. Kazna je već počela ima rivajeta kako će se gospodar subhanahu wa ta'ala toga dana razljutiti kao što se nikada prije nije razljutio, a i nikada se kasnije tako neće razljutiti i rasrditi na one koji mu nisu bili pokorni. Pa će se sunce približiti i rasrdit će se na griješnike i na nevjernike i na mušnike zbog sržbe njihovog gospodara prema njima. Pa će se džehennem rasrditi prema njima zbog sržbe njihovog, njegovog gospodara prema njima. I u tom stanju sržbe, u tom stanju osvete uzvišenoga gospodara subhanahu wa ta'ala. Wallahu azizum duntikam. Gospodar kaže, a Allah je moćan i osvetnik je. Je tako? U toj situaciji strahota, patnje i teškoće gospodar će subhanahu wa ta'ala podariti svoju milost kome? Ljudima koji su se voljeli u njegovo ime subhanahu wa ta'ala pa će reći Ejnel mutahabune bi dželali Gde su oni koji su se radi moje veličine voljeli? El jeume edhilluhum fi dhilli, jeume la dhille illa dhilli. Danas ću ih ja staviti pod svoj hlad u danu kada osim moga hlada drugog hlada neće biti. Allahu akbar. Allahu akbar. Gospodar subhanahu wa ta'ala za, za, uh, uh, ostavlja znači, sržbu u tom trenutku da bi poklonio šta? Da bi poklonio svoju milost onima koji su se iskreno voljeli u njegovo ime Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Dalje, od Ebu Idriza el Hulani, rahimehullah, bilježi se da je jednom prilikom bio u Damasku, pa je ušao u Mežid i kad ono, vidio je ljude kako su se okupili ispred jednog mladog, naočitog čovjeka. Kada god bi se udaljili od tog čovjeka i kada god bi neki nesporazum između njih izbio, oni bi se povratili tom mladiću, pa bi im taj mladić presudio i oni bi se zadovoljni razišli. Pa je Ebu Idrizel Hulani upitao ljude, koji je to čovjek, koji je to mladić. Pa su ga obavijestili da je to mladić sahabija poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam Mu'adun ibn Djebelin radijallahu ta'ala anhu. To je bio ko? Mu'ad ibn Djebel radijallahu ta'ala anhu. Pa kaže Abu Idris al-Hulani, čekao ga je sutradan i kada je dočekao priliku, kada je ovaj bio sam, Ebu Idris el Hulani mu se približio i rekao mu je, Wallahi, ja te volim, u ime Allaha. Pa ga je Muad ibn Džebel upitao, kaže, Allaha ti? I ovaj je rekao, tako mi Allaha, ja te volim u ime Allaha. Allaha ti? Ovo ovaj je opet, tako mi Allaha, ja te volim u ime Allaha. Muad ibn Džebel ponovo, Allaha ti? Ovo ovaj, je, tako mi Allaha, ja te volim u ime Allaha pa mu je Muad ibn Džebel na kraju, e, pa ga je Muad ibn Džebel dohvatio za njegov grtač i povukao ga je sebi i rekao mu je Ebšir, raduj se, obraduj se, fe inni se mi'tu Rasula Allahi sallallahu alihi wasallama je kulu, čuo sam poslanika sallallahu alihi wasallama kako kaže, Kale, te, Allahu tebareke wa ta'ala, rekao je Allah uzvišeni, وجبت محبتي للمتحابين فيه meni je obaveza da zavolim one koji su se zavoljeli u moje ime, wal mutajalisine fije, meni je obaveza da zavolim one koji sjele u moje ime, wal mutazawirine fije, wal mutabadhiline fije, meni je obaveza da zavolim one koji se u moje ime posjećuju i one koji u moje ime međusebno jedni drugima udjeljuju. To je rekao poslanik ali to je rekao gospodar subhanahu wa ta'ala a od njega je to preneo njegov poslanik Muhammedun sallallahu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. da bi bratstvo bilo čvrše, da bi bratstvo bilo konkretnije, nije moguće u duši svoga brata, tvoga brata ili u tvojoj duši, nije moguće da postoji mržnja, da postoji ljubomora ili da postoji zavist. To je duši vjerničkoj strano i na čemu ćeš zavidjeti svome bratu? na onome što mu je gospodar Subhanahu wa ta'ala dao bogatstvo, a tebi je uskratio, na ono što je njemu dao od blagodati, a tebi je uskratio, to je kader gospodara Subhanahu wa ta'ala. To je šta? To je kader gospodara Allaha Subhanahu wa ta'ala. Poslanik alaihi salatu selam kaže La hasede illa fi fitnetejni Hadis bilježi imam Bukhari nije dozvoljeno zaviditi, zavidjeti osim u dvije stvari. Ređulun, atahu Allahu ilma čovjek kome je Allah dao ilm, dao mu je znanje, pa on i sebe i druge podučava tome znanju, možemo mu zaviditi na tom znanju. I čovjek kome je Allah dao bogatstvo i metak, pa ga on udjeljuje na Allahovom putu, i njemu možemo zavidjeti, ali ne u smislu da zavidimo da ta blagodat sa njega nestane, nego da mu zavidimo u smislu da i mi priželjkujemo znanje, i mi priželjkujemo i metak i da možemo na Allahovom putu šta i to znanje udjeljivati i taj imetak. Nije moguće da vjernik osjeća u svom srcu hased, zavist, zlobu zbog onoga što ima tvoj brat, a ti ga nemaš Zašto? Čije je osobina zavist? To je osobina jevreja. Znači, to je osobina jevreja. I nije moguće da se čovjek poistoviti sa jevrejima. Kaže gospodar, subhanahu wa ta'ala, ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا A puno je sljedbenika knjige koji, bi pri, koji žele da se vi povratite od vaše vjere i da postanete, nakon što ste bili vjernici, šta? Nevjernici. Znači, to je njihova želja. Znači, neće ti oni obezbediti dunjaluk, nemoj se varati, neće te obasuti dunjalučkim blagodatima i dobrotama, neće ti pospješiti tvoj život, jel da? Neće ti podariti e, kraljevski tron, na kojem ćeš ti ili prijesto na kojem ćeš ti sjedeti, a oni će te ko sluge e, gostiti i častiti. Ne. Njima je samo krivo i mrze zato što si ti vjernik i samo bi voljeli da postaneš nevjernik nakon imana, kao što su oni nevjernici. Zašto? Hasedem min indi enfusihim min ba'di ma tebejene lehum ennehu l'haq. To čine samo zbog zavisti koja izbija iz njih nakon što im je šta pojašnjeno nakon što im je pojašnjeno da je on istina da je on istina da je gospodar subhanahu wa taala istina ili da je ovaj islam ili imanu gospodara subhanahu wa taala istina također musliman ne sme vrijeđati svoga brata ne smije ga omalovažavati, ne smije ga ismijavati i ne smije mu se obraćati na način na koji on prezire da se obraćamo prema njemu. Ako primjetimo da brat ne voli način na koji mu se obraćamo, trebamo promijeniti svoje obhođenje prema njemu. Ako primjetimo da ga nečim vrijeđamo, da smo ga nečim povrijedili, trebamo povući svoje jezike i dobro pripaziti kako se prema njemu obhodimo. Kaže poslanik sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Men kale fi mu'minin ma lejse fihi eskenehu Allahu redgatel habal Ko kaže o vjerniku ono što on u sebi nema, Allah će ga smjestiti u boravište redgatul habala sve dok ne pokuša da izađe, volej se Biharić, a neće uspjeti da izađe. O, iz čega? Od Rebgatu El Habala, Redgatu El Habala. I rekao je poslanik Alihi Salatu Veselam, objašnjavajući šta je to Redgatu El Habal, Usaratu Ahlin Nar. To je šta? To je sok džehennemlija, koji se cijedi iz njihovih spolnih organa, valijadubillah. Znači, ko kaže o muslimanu ono što ovaj ne voli, tako dalje, i tako dalje, i blati ga, i blati ga, eto šta će mu biti nagrada. Eto šta će mu biti šta? Nagrada! To je rekao poslanik Muhammedun, sallallahu alihi wasallam, u hadithu kojeg bilježi Ebu Dawud, rahmetullahi alaih, a šeheh Albani, potvrđuje vjerodostojnost ovog ovog šta, ovog haditha. Vjernik ne smije loše misliti o svome bratu, treba biti uvijek spreman da ga opravdava, treba uvijek kod njega postojati spremnost da ovaj prelazi preko mahana i nedostataka svojeg brata s time što će ga nasihatiti i s time što će ga pozivati da se okane, onoga na čemu nije bio poslanik alihi salatu wasalam, ukoliko ovaj nemarno i nenamjerno ustrajava, ustrajava na tome. Kaže gospodar subhanahu wa ta'ala, Ja ejuha allazina amenu čtenibu kathire mine dhan, inne ba'da dhanni itham, wala te jassesu. O vjernici, klonite se sumnjičenja, zaista su sumnjičenja, grijeh i nemojte jedan i druge uhoditi. Znači uvijek budi spreman da svoga brata opravdavaš. Jer vallahi billahi tallahi brašo, samo ćemo se na taj način voljeti. Ako dozvolimo da šeitan uđe među nas, pa da u svakoj situaciji samo čekaš ono brata kao onaj pecar, šta će reći, pa uh, upecao si ga. Ha, <laughs> znaš šta? Ako mu ne kažeš sada, spremaćeš se jedno 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta i doći će ti onaj najodvratniji i najopakiji i, i, i naj, naj, najgori učitelj. Doći će ti šeitan lanatullahi alej i tačno će ti dati na jeziku da kažeš nešto na njegov račun baš kada je veliki skup ljudi ili kada je nekakav pametan razgovor u pitanju, a šeitan će ti doći šta? Stavit će ti na jezik neku opaku izjavu preko koje će se osvetiti svome bratu zbog onoga što ti on u navodnicima učinio. I ako ima među vama ljudi koji nisu imali to iskustvo, Allahu zahvaljujte na tome. Mada duboko vjerujem da smo svi imali iskustvo u životu, pa smo nekada spustili svome bratu da dokažemo da i ja znam da uzvratim, ja znam da govorim. Je tako? ovo su džavolja posla i u ovome beričeta nema kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Talha radijallahu anhu vidio je Omera radijallahu ta'ala anhu kako svake noći u isto vrijeme ulazi u jednu kuću Medine dok je bio halife. Dok je bio šta? Halife. Pa je Talha rešio da ga jedne noći prati da vidi zašto on ulazi u tu kuću. Zna da to nije njegova kuća. Zna da to nije kuća njegovih žena, jel da? A ipak on je halifa. On ipak ima ljudi koji stoje iza njega, prate njegov rad, da ne pogreši, da ga isprave. Je tako? A danas čak kad neko gleda da te ispravi ako pogrešiš, i to je ispravljane, ispravljane nekakve osvetničke prirode. A nije zato što želi hajr tebi i, i, i, i džematu, jel da? da? svaka čast izuzecima, izuzeci postoje, ima i braće mašala i sa dobrim nijetima koji su uspjeli da prebole ovu bolest. I kada je, i kada, je buta, kada Talha više nije mogao izdržati, zakucao je na vrata te kuće. Kad otvara mu vrata jedna starica slijepa. Kad je vidio slijepu staricu, kaže, šta ovaj čovjek, kaže, traži ovdje kod vas, kaže, svake večer u isto vrijeme, I ovo je odgovorila šta? Wallahi ja buneje, innehu jeti li usliha lana amrana. Tako mi je Allaha, sinko. Kaže, on dolazi, kaže, samo da nam popravi stanje, da nam pomogne. Wali jahdi lana hawa iđena. I kaže, uvijek nam je na usluzi. Šta god nam treba, kaže, on nam to, kaže, vrši. Kakva nam god usluga treba, on nam je ispuni. I Talha je vidio posle šta je učinio. Nema sumnjičenja. I šta je rekao? Fekuletke umuke ja talha. Da Bog da te majka izgubila talha. Da Bog da te majka izgubila talha. E atherate umerete tebi. Zar si kaže kreno i da uhodiš omera radi Allahu ta'ala anhuma džemijan. Škola za cijel tvoj život. Dokle god si živ, a i ja s tobom, škola za cijel život kakav trebaš biti, a kakav ne smiješ biti. Zato nam je gospodar Subhanahu wa ta'ala dao tu najljepšu generaciju od svih Alhamdulillahi, Alhamdulillahi, Rabbi, Rabbi al-alamin. Taj, da više ne duž, da više ne dužim, samo ću na kraju, samo ću na kraju eh, napomenuti e, važne stvari koje pom, koje će nam pomoći da se volimo ime Allaha, da nam bratstvo jača, inša Allahu, inša Allahu ta'ala. Prva stvar je, kako kaže poslanik alaih sratu wasalam, u hadithu kojeg bilježi imam Ebu Dawud od El Miqdama ibn Ma'adija, kaže da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, Iza je habar ređulu ehahu fel ju'limahu annahu juhibbuhu kada čovjek zavoli svoga brata, neka ga obavijesti da ga voli. I ja vama svim ovdje kažem, volim vas u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. I nije mi uopšte ni stid, niti me sramota, ako sretnem nekoga od vas, pa makar i sam tamo u hodniku ili u sobici, da mu kažem, vallahi brate, ja te volim u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Jazakallah herb. I navik, naviknite se da jedni drugima izražavate ljubav u ime gospodara Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, to je lijek za srca, braću. Wallahi, nećeš više bratu svome nalaziti mahanu. Kad ti brat kaže, Wallahi, brate, volim te u ime Allaha. da će te, znaš kako. Nećeš moći da ga pogledaš. Još ako si ga ne do Allah gibetio, još ako si ga smatrao ovakvim ili onako, ubit će te. Izbog se ovo te najgorim nokautima na svijetu. I kad ga budeš pogledao sutra, i evo ga. Selam alaikum, brate, kako si? Nećeš se više drznuti da govoriš nešto o njemu. I to je beričet riječi poslanika, sallallahu ta'ala, alihu wasallam. Druga stvar, kada god se susretneš sa svojim braćom, sa svojim bratom, uvijek budi nasmijanog lica, budi ozarenog lica. Jel da? To će tvoga brata opustiti, jel? da? Jer ako dođeš sa nekakvim nervoznim, ljutim licem svome bratu, je da kao prvo, bit će on, ups, ova mena što nisu sve daske poređane kako treba, jel? Ili ako ti ne uzvrati na selam punim ustima kako smo mi Balkanci navikli, jel da? Jer uvek kad nam se nešto ne sviđa, odmah mislimo da nešto nije u redu, jel? A to je od šeitana. I možda je brat imao nekih problema kući, možda je ovo, možda je ono. I ti mu se samo nasmiješ. Jel da? Opustit ćeš ga, budi siguran. Jel da? Ti si u tom trenutku mašina za relaksaciju. Znaš ona fotelja, ok, znaš kad ju križi, pa te relaksira, masirate. Jel? Valahi, osmijeh, smješak u lice tvoga brata će to isto njemu predstavljati. I ovo govorimo iz iskustva, braćo. Ovo govorimo šta? Iz iskustva Kaže poslanik alihi salatu wasalam u hadithu kojeg prenosi Ebu Dher radijallahu anhu, a bilježi ga ima muslim, kaže La tahkiranna min al ma'rufi še'a. Nemojte poricati od dobra ništa. Ili nemojte omalovažavati ništa od dobra koji vam se čini وَلَوْ أَنْ تَلْقَ حَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ Pa makar da šta? da susretneš svoga brata sa, na, sa ozarenim licem. I to je ma'ruf, to je dobro djelo zbog kojeg će šta? Čovjek biti nagrađen kod Allaha subhanahu wa ta'ala ako radi u ima Allaha, to iskreno. Zamisli, sjediš i ugledaš brata i samo mu se nasmiješ. I već ti je upisan seva poki. Ima seva pa. Ako čovjek ovako ne gleda na stvari, nije shvatio ništa od vjere. Ne možeš ti da tražiš E, beričeta u takvom džematu među takvim ljudima. Idem sada da se namjerno nasmijem jednom namrgođenom bratu, da ga malo raspoložim, ja mu se nasmijem, on, ups, on se malo smiri, a meni se vapi već teku. Allahu akbar. To je milost gospodara subhanahu wa ta'ala. To je šta? Milost gospodara subhanahu wa ta'ala. Dalje, kad se vidiš sa bratom, požuri da ti prvi pružiš ruku požuri da ti prvi pružiš ruku kada se rukujete. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ma min muslimaini jel teqijani fe jetesafahan illa gufira lehuma kable an jeftarika. Koja god se dva muslimana susretnu i rukuju se, bit će im oprošteno još prije nego što se raziđu. Biće im oprošteno šta? Još prije nego što se raziđu. Pa tako, ako si neraspoložen, ako si nešto tako namrgođen, ako ti nešto nije po volji, ako ti sve koze nisu na broju, onda šta? Idem da nađem nekog brata da se rukujem sa njim. Pošto nisam zikrio danas Allahu kako treba, jel da? Idem da se rukujem sa bratom, inša Allahu Teala, čim se rukujemo, bit će oprošteno nešto od manjih grijehova koje sam danas učinio, ili ovo, ovaj ili onaj nemi, jel da? E, e nemar. Zašto? Allah subhanahu wa ta'ala radi i zadnja stvar na koju upućujemo, znači prije svega sebe, a i sve ostale, jeste šta, ili prezadnja stvar, jeste šta, da moliš gospodara subhanahu wa ta'ala za svoga brata kada on to ne zna i kada on toga nije svjestan moli gospodara Subhanahu wa ta'ala, upućuj dovu gospodara Subhanahu wa ta'ala za svog brata. I meleki će šta? Meleki će tu dovu upućivati tebi. Reće amin, oleke mi fredari. Amin. I tebi to isto. I tebi šta? To isto. Moliš gospodara za brata, gospodaru olakšajmo, gospodaru daj mu beriče, obskrbi ga, daj mu ono, daj mu ono. A meleki kažu amin i tebi, amin i tebi, amin i tebi. I mislite da ovakvu iskrenost gospodar Subhanahu wa ta'ala odbija? Da gospodar Želešanu ovo neće prihvatiti? Ako ima ovog u džematu, gospodar će Subhanahu wa ta'ala dati da se ovo vidi znači. Osjetit će se među muslimanima. Jel da? To je onaj smiraj koji će gospodar Želešanu dati među e, robovima svojim koji se vole iskreno u njegovo ime i krajnja stvar na koju poslanik Alihi na, na koju koju mi spomenjemo jeste međusobno darivanje hedija. Međusobno darivanje hedija, kaže poslanik sallallahu alihi wasallam, tehadu habu poklanjajte jedni drugima, onda ćete se šta? Voljet ćete se, inša Allahu ta'ala. Allaha subhanahu wa ta'ala molimo, jel da? E, da poveća ljubav među nama. Jel da? I da te hedije, da te hedije ne moraju biti materijalnog karaktera. To može biti lijepa riječ, to može biti dom, to može biti bilo kakva pomoć koju ćeš dati svome bratu u ime gospodara Subhanahu Teala, a što će ga zaista razveseliti. Što će ga zaista razveseliti, inša Allahu, inša Allahu Teala. Ali držimo se osnove, osnove na koje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam podsticao tehadu, tehabu poklanite jedni drugima poklone, volet ćete se, inša Allahu, ta'ala, subhanak Allahu wa bihamdike, ašhedu en la ilaha illa anta, astagfiruke wa tubu ilaih. مشتاقة قلوب حيل خفاقة تبغى مطلوب غالي تبغى مطلوب غالي